krijuesit të gjithësisë, përshëndetjet e tij më të mira qofshin mbi zotërinë e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët mundohen me e ndjek me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojna me lejen e Allahut tebareke ve teala të ndajmë disa minuta në Historinë e Pejgamberit alejhi salatu ves selam, jetëshkrimin e njeriut më të mirë, Muhamedit alejhi salatu ves selam. Ne jetojmë në një kohë ku adhurimi i bëhet materiales në mënyrë gjigante. Materialja është e cila adhurohet pos Allahut tebareke ve teala në fotografi të ndryshme, adhurohet logjika e kështu me radh, edhe pse këta mbulohen materialja dhe mendja mbulohen me mbulesën e adhurimit të Allahut tebareke ve teala, mirëpo njeriu i cili e njef Kur'anin dhe e njef Sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe e njef historinë Ai e shef se mbrenda saj qëndron materialja, epshi, logjika e kështu me radhë, andaj jemi më se të nevojshëm me ju kthy historisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam, mënyrës së davetit, shtyllat e davetit, themelet e akides së sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj edhe kemi përmend se akidja e cila mësohet, parimet të cilat mësohen, nuk është për qëllim vetëm ana teorike, po është për qëllim edhe ana praktike. Madje te ehli suneti është e njohur se imani është fjalë dhe vepër. Fjalë, domethënë, akidja si teori, e cila duhet me qenë e saktë, e kristaltë, e pastër, e çiltër, pa, pa njolla. Po kjo s'mjafton, po kjo nuk mjafton. Çka duhet? Duhet m'u zbatue. E si me zbatu? Nuk ka mundësi m'u zbatu pos me njohjen e historisë e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe shokëve të tij. Sepse Allahu tebareke ve teala ja ka zgjedh atij shokë më të mirë dhe ka zbrit ajete ku është kënaq me mënyrën e zbatimit të akides nga ana e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kemi mbel te zbritja e shpalljes pasi është bë pejgamberi alayhi salatu wassalam pejgamber dhe është bë pejgamber me fjalën iqra iqra bismi rabbika alladhi khalaq kjo ka qenë ajeti i parë i cili e ka bë pejgamber e ka bë pejgamber pastaj kanë zbrit ajetet e sajë që e kanë bë të dërguar Ky dallimi mes pejgamberit dhe të dërguarit. Cili është dallimi? Pejgamberit Allahu xhelle ve ala i çon shpallje ndërsa i dërguari urdhërohet me luftu për këtë shpallje. Ky është dallimi. I dërguari urdhërohet me luftu, me shpall haptazi këtë shpallje, e kur ta shpallë haptazi shfaqen armiqt, e kur shfaqen armiqt duhet mu luftuar. Me mënyrat e luftës të cilat bëhen në varësisht prej shkallëve të cilat gjenden muslimanët në atë shkallë. Andaj Allahu tebareke ve teala, pas disa ditve, në disa rivajete pas disa mujve, ma e saktë është pas disa ditve, ia ka zbrit surën, ja ejjuhel muddethir, kum fe endhir. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Këto kanë qenë ajetet të cilat e kanë bërë pejgamberin alayhi salatu wassalam të dërguar. Dhe prej këtyre ajeteve argument se këta ajete e kanë bërë të dërguar se pas kësaj pjese të surës kur ka zbrit, pejgamberi a.s. është ngrit me davet. dhe s'është ndal më prej asaj ngritje derisa e ka taku Allahun tebareke ve teala dhe dijetarët janë argumentu se kjo kum është i pari argument kum fe endhir ngritu dhe qorto çka me qortu? qortoje popullin tan nga shirku dhe thirri në njësimin e Allahut tebareke ve teala ky argumenti i parë nga vet shprehja kum ngritu dhe thirr dhe e dyta historia e pejgamberit a.s. kur është ngrit dhe ka bë thirrje në rrugë të Allahut tebareke ve teala në mënyrën më të mirë. Andaj dijetarët kanë thënë se me këto ajete pejgamberi alayhi salatu wassalam është ngrit dhe e ka filluar mesazhin më madhështor dhe ajo është thirrja në njësimin e Allahut tebareke ve teala dhe largimi nga shirku dhe nga gjitha llojet në të cilat kanë mundësi me i përshkru Allahut tebareke ve teala ortak në rububijen e tij në uluhijen e tij apo në emrat dhe cilësitë e Allahut tebareke ve teala që e përmendëm në ligjëratën e fundit të akides se mushrikët yulhidun fi asma'ihi ata bojn ilhad shtrembrim në emrat e Allahut xhelle ve ala dhe ka thënë Ibn Abasi shtrembrimi i cili është i morin emrat e Allahut dhe ia vendosin të adhurumve të tyre, putave të tyre, idhujve të tyre, siç është edhe në kohën bashkëkohore kur njerëzit ia vendosin emrat e Allahut xhelle ve ala parlamentarëve të ndryshëm. Andaj Allahu xhelle ve ala e ka çu pejgamberin alayhi salatu wassalam, "Qum fa andir, ngritu dhe qorto." Çka me qortu? Qortoji njerëzit të cilët i bojnë ortak Allahut xhelle ve ala. Kjo është palca e davetit dhe dijetarët kanë thënë, daveti me këta ka fillu, me këta ka vazhdu dhe me këta ka përfunduar. Fillimi i thirrjes dhe thirrës këtu hin çdo kush qoftë ai dijetar qoftë thirrës rrugt Allahu xhallahu ala i cili ka njohuri më të përgjithshme se një xhamatli i thjesht dhe çdo musliman mbi sipërfaqe të tokës duhet me fillue davetin e tina nga shtëpia e tij siç ka fillue pejgamberi alayhi salatu wassalam tek Khadija ia ka prezantu islamin e Allahu xhallahu ala dhe Khadija Nuk është hamend në pranimin e fesë Allahu xhallahu ala dhe dijetarët kanë thanë në mënyrë kategorike njeriu i parë i cili i ka besu pejgamberit Alehi Salatu e Salam është Khadijja radhi Allahu Anha wa ardaha bashkëshortja e tij Alehi Salatu e Salam dhe këtu ka një dobi të cilën e kanë përmend dijetarët Roli i bashkëshortes në kryerjen e misionit pejgamberik. Po neve nuk jemi pejgamber. Askush pos pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk e ka përgjegjësinë si të atij. Po çfarë përgjegjësie e ka? E ka përgjegjësinë me nejt si musliman deri në fund. E kjo nuk bë, nuk është e lehtë. Me nejt musliman deri në fund nuk është e lehtë. Ka nevojë për faktorë të ndryshëm, të cilat ia mbajnë udhëzimin. Që përmendëm që Buhariu e ka vendos një kaptin të veçantë në sahihun e tij, ku ka përmledh prej haditheve dhe i ka qujt faktorët e ruajtjes së udhëzimit. Domethonë, ka faktorë të cilët ta rujnë udhëzimin. Po nuk i ki këto faktorë, paraqitesh para rrezikut dhe shkatrrohesh. Njana prej ruajtjes së udhëzimit, kanë thonë dijetarët, është bashkëshortja e mirë. pejgamberit alej salatu wasalam Allahu xhallahu ala ia ka zgjedh Hadixhen e cila nuk i është bo barrë me i thon tash unë nuk kam mundësi me bajt këta bashkë me ty jo ka thon vazhdo madje e para ka qenë e cila e ka nxit vazhdo rrugën drejt Allahu xhallahu ala se ti je njeri i mirë i ndihmon të varfërit i ndihmon të dobtit e vendos të vërtetën e kështu me radhë madje ja ka ja ka dhon pasurinë e saj të gjithë Në tërësi ia ka dhon dhe ka thonë përdore në rrugë të Allahu Gjellu Ala. Pra njeriu nga kjo ngjarje e kupton se njeriu duhet me qenë i kujdesshëm në zgjedhjen e bashkëshortës, se mundet me t'u bo barrë. Dhe e kemi përmend atje në njanën prej tefsireve të fjalës Allahu xhalla wala, zujjena lin nasi hubbu shahawati min an nisa. Ku ka thonë Allahu xhalla wala, njerëzve ju është zbukurue epshi Dhe e kanmja dhe egoja dhe të parën që e ka përmen prej epshit ka qenë en-nisa, grave. Edhe e kundërta me të kundërtën. Shumica e njerëzve hupin ahiretin për, për një gruje. Për një gruje cila ja qorron sytë. E kështu me radhë. E kundërta, nëse njeriu e ka grujën e mirë, bashkëshortën e mirë, ndihmëse të devotshme, e cila nuk lakmon në të mirat e kësaj dunjaje, bëhet faktor i cili ta ruan udhëzimin rrugë të Allahut tebareke ue teala andaj njerëzit i shef se si ndryshojnë udhëzimin ndërsa prapa prapa tyre qëndron një grua e kështu me radhë andaj kjo është shumë e rrezikshme dijetarët e kanë përmendur se nga dobitë që Allahu xhelle ue ala ka bë gruje pejgamberit alayhi salatu wasalam Hadixhen ka qenë kjo se ka qenë faktor i cili e ka ndihmuar në Vazhdimin e misionit pejgamberik. Edhe Islami i jot, e Islami jem, kanë nevojë për faktorë mbrojtës, të cilët i ruajnë kufijtë. Njëra prej kësaj është mos nxitimi në zgjedhjen e cilësdo bashkëshorte. Po duhet njeriu me qenë i vetëdijshëm dhe shumë vigjilent dhe shumë syçelë se çka zgjedh, sepse ka mundësi mu bë shkatërrimi jot qaty. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë Awwalu fitnetin fi bani Israil kanat min an-nisa. Fitnja e parë tek bani Israil, fitnja e ka për qëllim objekti i parë kur a bo me rrshit ata teposhtë ka qenë en-nisa gratë ka qenë tregon ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam ed-dunja halwatun khadira dunjaja është e amël edhe e gjelbër e gjelbër në pamje e lezetshme në pamje po edhe e lezetshme në shije halwa e amël Kur të mbledhen e bukura në pamje, edhe e lezetshme në shije, çka e ndal njeriun? Asgjë, s'ka mundësi pos imanin ndaj Allahut tebareke ue teala. Andaj njeriu duhet me qenë i kujdesshëm. Dhe në fund ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, "Fattaqu dunya fattaqu nisa." Rujuni dunjas, rujuni grave. Sikur e ka bë këtë dunjajën simbol apo sinonim i grave. Gruja është dunjaja. Ruju grujës, se gruja ose është ndi, ndihmëse në takvallëk, ose është shkatruse, të shkatron, dhe ti nuk e vëren. Andaj, dijetarët e kanë nxjerrë këtë dobi prej, kësaj ngjarje se pejgamberi alayhi salatu wassalam, është ndihmu me bashkëshorten e saj, e, me bashkëshorten e tina, në rrugën e Allahut tebareke ve teala dhe ne, ne neve duhet me qenë shumë syçelë në këtë dhe çdo musliman duhet me marr mësim nga kjo ngjarje e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj i dyti i cili ka pranuar Islamin pas thirrjes pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë Ali ibn Abi Talib. Djali i mixhës pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ka qenë i pari. Pse? Sepse ka qenë afër me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ka dashur shumë pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ka pranuar Islamin Menjëherë, ky ka qenë i pari Ali ibn Ebi Talib. I dyti, i treti n'fakt, i cili ka pranu islamin, është Zejd ibn Harithe, radijallahu anhu ve arda. Zejd, para se me u bo pejgamberi alayhi salatu wassalam pejgamber, ky Zejdi është njoh si Zejd ibn Muhammed. Zejdi i biri Muhammedit, alayhi salatu wassalam, derisa Allahu xhelle ve ala e ka ndalu këta, birsimin. Njeriu i cili s'i dihet baba, pastaj e merr dikush e kujdeset për ta dhe pastaj thot ky o biri jem. Allahu xhelle ve ala e ka ndalu. Ka thënë uduhum ila abaihim. Thirrni për baballarët e tyre. Fa in lam takunu ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi din. E nëse nuk ja u dini baballarët, atëherë i keni vëllezër në fe. Domthon nuk ndalohet me thon, ky është djali jem. Sikur që te na është kjo sprove e madhe ku njerëzit nuk kanë fëmijë dhe shkojnë e marrin një fëmijë dhe e ruajnë dhe ai nuk e di që ta nuk janë prind të tij të vërtetë. E ngjarje të shumta, të cilën kjo e ndalu me rrept, duhet me i tregu se ky nuk është baba jot. As unë nuk jam djali jot e kështu me radhë. Po duhet këto sende m'u pre. Zeidi ka qenë rob. Dhe është interesant se kur ka ardhur baba i vet bashkë me vllavin e vet, domethënë mixhën e Zeidit, kanë ardhur me ble Zeidin. Kanë thonë thirre zotëriun tand dhe të blejna, të çlirojna prej robrijës. Dhe ka thonë unë nuk dal prej robrijës, pse? Se ka dashur me nejt me Muhamedin alayhi salatu wassalam. Ata i kanë thënë baba vet, unë po du me të ble me t'çliru me t'zhvesh prej robëries si do me nejt rob, ka thënë unë me këtë njeri Muhamedin alayhi salatu wasalam, ka thënë shoh te ky njeri shumë hajr. Dhe hajri i madh ka qenë sepse e ka pranuar fejen në durt e tij alayhi salatu wasalam. Domethënë e ka zgjedh robërien, nuk ka dalë me nuk ka dashur me dal prej robëries vetëm të qëndroj afër pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i ka kthye babën e tij dhe axhën e tij ka thënë unë rri rob te Muhamedi alayhi salatu wassalam ky ky është njeriu i cili e ka pranuar fejen i treti tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj janë bijat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Fatimia, Zejnebi, Ummu Kulthum edhe Ruqia. Këto kanë qenë katër vajzat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat e kanë pranuar fejen tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo çka aludon ki këto njerëz? Pejgamberi alayhi salatu wassalam kujt i ka bë davet i pari familjes. edhe të afërmve. Andaj Allahu xhelle ve ala ka këshilluar kështu familjes me i bo, bashkëshortes, djalit të mixhës, Aliut, pastaj vajzave të tij, robit të tij, alayhi salatu wassalam. Dhe kështu duhet me qenë thirrja, rrugë t'Allahut xhelle ve ala. Duhet m'i thirr ata të cilët i ki afër teje, patjetër, me të mirë, me këshill të mirë, dhe sjellje të mirë dhe raport të mirë, sepse Allahu xhelle ve ala Nuk ka mundësi ti me ta pranu fejën dikush i largët kurse ti nuk ke mundësi mi bo davet atina të afërmit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam është kujdes mi bo davet këtyre njerëzve. Pastaj ai i cili e ka pranuar prej burrave të mëdhoj Islamin, pas këtyre ka qenë Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ky ka qenë njeriu ma madhështor i cili e ka pranu fejen te pejgamberi alejhi salatu e selam. Madje dijetarë kanë thanë, ky është njeriu i cili ka qenë prej faktorëve ma të mëdhoj për ruajtjen e umetit dhe ruajtjen e qenjes së umetit ashtu siç është dhe siç e don Allahu tebareke ve teala. Allahu xhalla wala ka zgjedh Abu Bakr as-Siddiqin radhiyallahu an, me kanë shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj ibn Taymija kur ka fol për Rafidit ka thanë Jehudët i kanë shpik rafidit. Jehudët i kanë shpik rafidit të shijat e Iranit. Dhe ata kanë disa goditje në këtë umet. Disa goditje. Njana prej goditjeve, ku ka thanë Ibn Tejmija, sepse ata janë shejtana dhe kanë bashkëpunu me shejtanat prej jehudve dhe prej shejtanat prej xhinve. Se ata ishte zbulue menjëherë, po kanë thonë Ebu Bekri. Edhe, këtu është arsyja pse ata nuk e pranojnë Kuranin e Allahut xhelle ve ala, pse? Sepse transmetusin e kanë rrenc. A je qartë? Ata e goditin transmetusin, që mos me ta marrë rivajetin pastaj. Andaj nuk e marrin krejt Kuranin e Allahut xhelle ve ala, sepse Kuranin që e ka rujtë te Muhammedit a.s. kush është Ebu Bekri. E ti nëse e shpall Ebu Bekrin rrenc, bjen feja e Allahut komplet. Andaj Ibn Tejmije ka thanë, ata kanë godit në palcë, në faktorin kryesor, e kanë godit Ebu Bekrin, pastaj Omerin, faktorin e dytë, dhe feja e Allahut xhelle ve ala bjen, dhe pastaj kanë shpik pallavrat e tyre, se na e kena një kuran tjetër, e cila nuk guzojna me ja kallëzu kurkujna. Vela hawla, vela kuvete, illa billa. Andaj Ebu Bekri është njeriu, saqë dijetarë kanë thanë, nuk e urren Ebu Bekrin vetëmse zindiki, munafiki. Apo thuaj edhe kafiri. Pse? Sepse nuk ka arsye me urrejt Ebu Bekrin. Ska arsye. Pejgamberi Alejhi Salatu Vesalam e ka përgëzu me xhennet. Pejgamberi Alejhi Salatu Vesalam ka than, merrne sunnetin tem dhe sunnetin e dy shokve t'mi, Ebu Bekrit dhe Omerit. Merrne sunnetin tem dhe sunnetin e katër udhëheqsave të drejtë. Gjitha cilësitë e Ebu Bekrit janë të mira. Madje ka thanë pejgamberi Alejhi Salatu e Salam, sikur të peshohej imani i umetit tem, me imanin e Ebu Bekrit, kishte me peshue ran imani i Ebu Bekrit. Paramendone, krejt umeti, peshohet, dhe Ebu Bekri nga ana tjetër, peshon Ebu Bekri. Paramendone imanin e Ebu Bekrit. Saqë ka transmetime, se Omeri hin në xhennet 500 vjet mas Ebu Bekrit. Mu bo dallimi mes Ebu Bekrit dhe Omerit, radhi Allahu anhu. Andaj njeriu duhet me pas kujdes në vlerësimin e njerëzve. Sikur që në kohën bashkëkohore mundohet me godit Ebu Bekri radhi Allahu anhu dhe në gjuhën të cilën na e flasim në gjuhën Shqipe, kam has njerëz të cilët e godasin Ebu Bekrin radhi Allahu anhu dhe ata nuk dojnë me godit pos Muhammedin Alejhi Salatu Veselam. Ka thonë Pejgamberi Alejhi Salatu Veselam duke e cilësue Ebu Bekrin ka thonë Ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat 'indahu kabwatan. Shikoni pejgamberi alayhis salam si e lavdëron Abu Bekrin. Thotë, nuk e kam thirr dikan në islam, vetëm se ka pas kabwa. Kabwa lëkundje. A, a me hec përpara, a me u kthy te mas. Kabwa. A me shku një hap n'atan, a një hap këtan. Pastaj ka thonë illa Eba Bekrin, pos Ebu Bekrit, s'ka pas kebue, s'ka pas tereddud, s'ka pas lëkundje, as dyshime, po menjëherë e ka pranue islamin e Allahut tebareke ve teala, ma akem, thotë Pejgamberi alejhi selam, nuk u lëkund, Ebu Bekri, imani Allahu xhel-le ve ala që ka pas te, te Allahu tebareke ve teala ka qenë shumë i fuqishëm, Hine deautuhu, wa la tereddede fih. Kur e kam thirr për Ebu Bekrin, e ka pranu menjëherë islamin, pa kurrfarë lëkundje. Ky është Ebu Bekri, shoki i Pejgamberit alejhi salatu wa salam, i cili e ka pranue islamin. Dijetarët kanë shkrujt libra të veçanta për Ebu Bekrin. Eshidda ala al-kuffar, ruhama bainahum. Kështu i ka cilësu. Janë të ashpër ndaj qafirave, të mëshirshëm ndërmjet veti. Ebu Bekri prej personalitetit të tij ka qenë e para, ka qenë tregtar i njohur dhe shumë i dijshëm. E dyta, ka qenë njeriu i cili i ka ditë historitë e arabëve. E ka ditë secili fis prej nga rrjedh dhe me kan lidhet dhe lidhjet ndërmjet veti si i kanë pas arabët. I ka ditë Ebu Bekri radhi Allahu anhu. Dhe ka qenë njeri shumë i butë. I butë kulmin e butësisë. Madje Pejgamberi alejhi selam i ka thonë se ti je shumë i butë. E ka cilësu para syve. Se je shumë i butë. Modest. Dhe kjo modesti dhe kjo butësi ka bo që Ebu Bekri menjëherë, as disa ditë nuk kanë shkue, ka ardhë me një grumbull të njerëzve dhe kanë pranu islamin. Dhe është interesant se këta të cilat i ka bo davet Ebu Bekri janë gjithashtu faktorët kryesorë të këtij umeti. Faktorët kryesorë, i pari të cilin e ka sjellë ka qenë Uthman ibn Affan, halifja i tretë. E ka e ka bo davet Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dhe dijetarët e kanë përmendur në historinë e Abu Bekrit atje se Abu Bekri nuk ju ka bo davet këtyre njerëzve jo rastësisht, po ka pas disa cilësi. E para ka pas autoritet. Autoriteti njerëzvet i ban me respektu njeriun, me pas një lloj frikë respekti. Kur ka njeriu autoritet dhe është i butë dhe nuk është mendje madh. Kur të bashkohet autoriteti me modestin kjo është kulmi çka munet me arrit një njeri. Nëse ki autoritet, ki dije dhe ki modesti kjo është kulmi. Ndërsa mendjemadhësia e çrrënjos krejt çka ki prej prej sifate. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thanë el kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibri është çka me refuzu të vërtetën. Nëse njeriu ka mendjemadhësi, herë do kur do ka me rëshit nga e vërteta. Sepse nuk e le, mendjemadhësia ja han, ja helmon atë vërtetën që e ka dhe një ditë për ditë e refuzon. Dhe ghamtun nas, nënçmimi i njerëzve. Njeriu pale sa me pas prej dijes, pale sa me pas prej personalitetit, pale çka me pas prej asaj çka zotërohet në këtë dunja, nëse e ka këtë cilësi ghamtun nas, nënçmimi i njerëzve, nuk i ban dobi. Pejgamberit alayhi salatu wasalam, Allahu xhelle ia ka mohue davetin nëse është i vrazhdë. Dobia e këtij ajeti është se Allahu p'e kërcënon pejgamberin e tij se nëse ti nuk je i butë me njerëzit dhe modest me njerëzit, njerëzit ikin prej teje. Thot Ibn Kathiri, si është puna kur ata e kanë obligim me ngue pejgamberin? Edhe me kon i vrazhdë na e kena obligim me ngue. Pejgamber i Allahut xhelle ue ala është. Nëse ja është vërtetu pejgamberia, çka do me qenë, edhe pse ata nuk janë Allahu xhelle i ka pastru. Po edhe me pas qenë të vrazhdë, na e kena pas obligim me ngue. Mirëpo Allahu i thotë ti me kon i vrazhdë ata ikin. Natyra e njeriut është se nuk e duron vrazhdësinë. Nuk e duron vrazhdësinë. Sepse ai të sheh njeri, ti njeri, ai njeri. Ti në momentin çka bahesh i vrazhdë, në momentin çka tregon mendjemadhësi, tregon se ti je i dallum prej atina, e kjo s'durohet. Kjo nuk durohet. Ndërsa njerëzit nuk ta pohojnë se je i dallum, pos kur je modest. Nëse je modest ta pohojnë, a nëse je mendjemadh pale çka me arrit nuk ta nuk ta pohojnë. Andaj Ibn Kathiri thot, Allahu ja ka mohu pejgamberit davetin nëse është i vrazhdë. E neve hala ma shpejt, nuk ta ndëgjon kurkush nëse kre, nëse ki vrazhdësi dhe mendjemadhësi. Andaj lusim Allahun xhelle ue ala që me na pastru prej mendjemadhësisë dhe prej mos modestisë. Andaj ka ardh me Uthman ibn Affanin. Pastaj ka ardh me Abdurrahman ibn Aufin. faktor dhe njeri i afërt i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj ka ardh me Sa'd ibn Abi Waqqasin. Njeri mujahid, luftar n'rrugë t'Allahut xhelle ue ala, strateg i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ka udhëheq strategjinë e shumë luftrave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj ka ardh me Zubair ibn Awamin. Ebu Bekri i ka pru këta njerëz. Dhe ka ardh me Talhatu ibn Ubejdillah. shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe është interesant se këta pesë njerëz i ka përgëzuar pejgamberi a.s. me xhennet. Të të pesë. Këto janë prej 10-ve, të cilat i ka përgëzuar pejgamberi alayhi salatu wassalam të prej banorëve të xhennetit dhe i ka pru krejt Ebu Bekri. Dhe kjo çka argumenton? Argumenton se Ebu Bekri e ka kuptu fenë davet. Kur e ka pranu për veti, s'është ndalë me thanë unë u bona musliman dhe nuk më intereson mo. Jo, menjëherë ka dalë dhe ka vëzhgue. Dhe dijetarët e kanë përmend se Ebu Bekri nuk i ka bo davet çdokujna. Edhe pse thirrja është e përgjithshme, po i ka zgjedhë njerëzit. E ka zgjedh cilësit. E ka shqyr çfarë cilësi ka, pastaj i ka bo davet. Dhe është ka qenë zgjedhja e tij shumë precize. E ka prue ajkën e njerëzve. E ka pa, e ka pru kristalin e njerëzve. Këtë këta njerëz janë prej njerëzve më të mirë të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe këta njerëz e kanë mbajtur umetin në kambë. Andaj neve duhet me bo davet vazhdimisht. Dhe njana prej atyre çka duhet na me me pas parasysh është cilësimi i njerëzve të cilët i bojnë davet. Nuk nuk përjashtohet këtu, çdokujt duhet m'u bo davet. Po ai i cili afrohet, ai i cili afrohet në ummet, ai i cili është në përgatitje për me qenë udhëheqës, përgatitje me qenë ajka e ummetit duhet me qenë njerëz të zgjedhur. Duhet me qenë njerëz të zgjedhur. Andaj Ebu Bekër e Siddiq ka ardhë me, me palcen dhe me ajkën e njerëzve dhe e kanë pranue të gjithë islamin te pejgamberi a.s. Pastaj ka fillue thirrja fshehtas. Thirrja fillimisht ka fillue fshehtas dhe pejgamberi a.s. nuk e ka publikue davetin. Dhe kjo nuk ka qenë prej frigës dhe prej trishtimit aspak, por ka qenë prej strategjisë. Dhe ka shumë dallim. Ibn Qayyim el-Jauziye ka folë në librin e tij Ar-Ruh, Shpirti, dallimin mes trimërijës dhe guximit. Njerëzit nja e kanë guxim trimëri nja ju duket nuk është e barabart ka fol dallim e kanë trimëria është në vendin e duhur kur duhet me tregu trimëri e tregon guximin qaty andaj guximi në vendin e duhur ka thonë quhet trimëri guximi në vendin jo të duhur quhet rrezik i jo duhur andaj njeriu e sheh se ka njerëz merr huxhum por nuk duhet me bo huxhum e kështu me radhë fenë e Allahut te bareke ve teala dhe në kët fazë e kanë pranu shumë islamin prej njerëzve të mëdhoj prej tyre Abdullah ibn Mesudi Suhejb er-Rumi Bilal ibn Rab, Rabah Fatime Uhtu Umar ibn Khattab, Fatimja ka qenë motra e Omerit radhiyallahu an dhe dhandri i Omerit, Zejdi e ka pranue Islamin tek pejgamberi alayhis salam. Omeri n'këtë kohë nuk ka qenë musliman. Omeri në këtë kohë nuk ka qenë musliman, po e ka pranue Islamin ma vonë. Me rëndësi në kohën e davetit fshehtas e kanë pranue Islamin njerëz ma të zgjedhur të ummetit. Të gjithë prej këtyre ju është veçue histori e veçantë. Për shembull, jo gjithë sahabëve ju është bo historia në vëllim të veçantë, jo. Po njerëz të zgjedhur. Të gjithëve të cilët ju është veçue historia janë prej atyre të cilët e kanë pranu Islamin herët në Mekë. E kanë pranu Islamin në Mekë. Dhe dijetarët kanë tregue arsyet pse kjo gjeneratë është më e mira. Pse kjo gjeneratë është ma, ma e mira. Pastaj pejgamberi alejhi salatu ve selam e ka vazhdue davetin e tij në formë të fshehtë dhe dijetarët kanë thanë se kanë zbrit disa ajete ku i kanë ba me isharat pejgamberit alejhi salatu ve selam si me zhvillu davetin fshehtas. Strategji e veçantë. Allahu xhelle ve ala ja ka tregu disa ngjarje të cilat kanë ndodhur në të kaluarën, sikur ngjarja e Jakubit, e Musës, e Jusufit alayhi salatu wassalam, ja ka zbrit ajetet. Ju e dini se ajetet nuk kanë zbrit sure komplet, nuk ka zbrit surja Bakara për një herë, jo. Ka zbrit vene vene. Për shembull surja Jusuf nuk ka zbrit për një herë, po ka zbrit një ajet, madje ka mundësi ajetet me zbrit kontra. Ka zbrit ajeti i fundit para se me zbrit ajeti i parë. e kështu me radhë. Pse varësisht prej ngjarjes, çka ju ka dash pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe sahabëve ju ka zbrit ajete. Ata të cilët i kanë përmend shkaqet e zbritjes, kanë përmend se në këtë fazë ka zbrit ajetet ku Musa alayhi salatu wasalam është vendos tek Firauni në pallatin e Firaunit dhe nana e Musës është mërzit shumë. vajzës së vet qysh me gjet Musën alayhi salatu wassalam i ka thon kussi ka thon largoju prej qytetit dhe shko lype Musën alayhi salatu wassalam qysh me lyp lype si çel kussi hulumto vëzhgo Gjurmo mirëpo me kujdes. Fjala qussi në tefsir ka ardhur gjurmo me kujdes. Jo haptazi menjëherë, po shko kadal kadale, se Firauni me bo me vërejt se ti je tu lyp Musën, shkon puna jote. Madje në atë kohë, Firauni i ka mbyt të gjithë djemtë. I ka mbyt të gjithë djemtë, sepse i kanë tregue sihirbazat se njani prej djemve ka me ta marr ty pushtetin. Dhe Allahu xhalla wala e ka bo që bashkshortja e Firaunit me e dashtë Musën dhe me e afru ngat vetit që Allahu xhalla wala në dorën e Musait ta shkatrroje Firaunin. Andaj i ka thonë nana e tij, dhe nana e tij ka qenë e meçme. Dhe Allahu ja ka tregu. Mirëpo dijetarët thonë, pse bash kët fazë? Pse në kohën e Davetit fshehtas? Pse zbritja e ajeteve në këtë kohë? Për me i bo musliman syçelë, kussihi, gjurmo, hulumto, fshehtas. Dhe jo menjëherë, sikur sot, të cilat entuziazmi dhe euforia e disa njerëzve nuk bajnë durim menjëherë t'i tregojnë këtë mesela çka i ka një një çështje. Po nuk duhet ashtu, po duhet me qenë njeriu syçelë dhe i vedijshëm dhe me i fol njerëzve sa jau ban truni i tyre, sa jau ban mendja e tyre. Ka thanë Aliu radhiyallahu an, hadithin e ka nxjerrë Imam Buhariu. Se ka thanë Aliu radhiyallahu an, "Hadithu an-nasa qadra uqulihim." Foliu njerëzve sa bart mendja e tyre. Mendja nuk mundet me bart i njeriu i cili ka 15 vite udhëzim dhe me ia lexu një ajet, pranimi i atij ajeti është shumë ma i shpejtë sa një njeri i cili është i zhytë në dunjanë e tijna. Kjo është shumë e qartë. E njerëzit shkojnë ju folin për meselat që e din se ai ka me i mohu menjëherë, thotë çka thu për këtë meselë. Dhe nuk shkon në mënyrë të duhur davetit. A madje ka thënë Aliu në vazhdim, e turidune en yukfar Allahu wa rasulu, a doni ju që të mohohet Allahu dhe pejgamberi? Domethonë se ti njeriut i fol, jo sa bart mendja e tij, çka bohet rezultati, cili është e mohon Allahu. Sikur ti shkon ju fol njerëzve, disa mesela sa janë të ndjeshme, shumë të ndjeshme, hassase, tepër gjigante në ndjeshmëri dhe ja thu, Islami e thot këta. Dhe e mohon menjëherë. e mohon dhe kjo jukfaru Allahu ve Rasuluh dhe bëhet mohim Allahu xhelle ve ala dhe pejgamberi a.s. a dhe njeri do me qenë i vetëdijshëm dhe me mësue prej historisë së pejgamberit a.s. se pejgamberi Allahut nuk e ka bo davetin msheftas prej tutës prej frigës po pse e ka lip koha ashtu e ka lip koha ashtu pastaj ka thanë Allahu xhelle ve ala në gjuhën e nanës e Musait fe basurat bihi An xhunubin, Ka shku motra e Musës, alejhi salatu ves selam, dhe ju është afrue pallatit të Musës, dhe e ka vëzhgu, fe basurat an xhunub. Ajeti, bukvalisht, ka shikue fshehtas duke mos e vërejt ato. Ve hum la jesh'urun, ata nuk janë tu e ndjejt se çka, çka është tu ba kjo vajzë. Pse? Kanë thonë dijetarët, ka dosht me kshyrë qysh me morr Musën prej këtu, me ia pru nanës vet, qysh me morr. Dhe e ka vërejt se Musa alejhi salatu ve selam nuk thith prej gjinit të kërkujna. Fëmijë në kohën i cili ka nevoj për, për çka për gjin, nuk thith prej kërkujna. Dhe motra vet e ka kuptue. Edhe e ka ditë këtë informatë dhe ka shku me këtë informatë e ka nxjerr Musën. sikur shërbimet sekrete. Shërbimet sekrete, çka e kanë prej boshtit të cilat ja u mban shërbimin sekret, mbledhja e informacioneve. Kur dojnë me studiu një njeri, e morrin prej së vogli, deri në fund, çka ka bo ky njeri. Me kan është takue, me kan takohet, me kan rri, kshtu me radhë, dhe e studiojnë. Kështu ka bo, edhe kështu kanë qenë sahabët e pejgamberit alejhi salatu selam. Ju e dini hadithin e Xhibrilit. Hadithi Xhibril kur e ka ardh me ia mësu pejgamberit sam, Xhibrili imanin, islamin dhe ihsanin. Ka ardh një njeri me petka të bardha, me flok të zeza, i pastër, nuk shifen në ta gjurmë të udhëtimit. Mirë, pi kah i ditën sahabët me një të pame këto sende. Kanë thonë dijetarët se pejgamberi alejhi salatu selam rreth tij ka pas njerëz, shërbim sekret. E ka e ka vërejt kush a tu hi, kush a tu dal. Krejt e kanë përcjell gjendjen se si është duke u zhvillue. E jo sikur sot gafleti i cili është në kulm të gafletit. Po duhet njeriu me qenë shumë syçelë. Jo nga frika, por nga marrja e shkaqeve, por nga marrja e shkaqeve dhe nga vetëdijesimi. Dhe sepse Allahu xhallahu ka sunete me të cilat e zhvillon fitoren dhe humbjen. Pastaj ka thënë: "Wa harramna alayhi al-maradi'a" min qablu fa qalet hal adullukum ala ah, ahli baytin yakfulunahu shikone motrën e Musës çfarë strategjie dhe këto ajete kanë zbrit në Mekë në kohën e davetit fshehtas çka ju ka thon nuk ju ka thon bjermani këtë fëmijë se po duhet me çu te nëna vet Se atëherë e kishte mbit Firauni, se i ka mbit çdo djalë çka është friksu se mos p'ja marr pushtetin. Çka i ka thon motra vet? Ka thon a t'ja u tregoj një shpi ku në atë shpi ka mundësi ky djalë me thith qumësht. Domethonë, te nana vet, e s'i ka thonë te nana vet, po një shtëpi, Lakum wa hum lahu nasihun. Dhe ajo shtëpi janë njerëz të cilët janë këshilltar dhe ja u do njerëzve të mirën, se nasih është ai i cili ta don të mirën. Dhe e ka marr Musën alayhi salatu wassalam dhe ja ka prue nanës vet. Dhe i ka dhonë gji, dhe është vërtetue informacioni, sikur që domthon ja u ka dhonë një informacion të saktë Sepse ajo nana vet, po ç'u ka thon hajde te nana e, e tina dhe u ka prua. Allahu xhalla wala, çka don mi mësua muslimat me këta ajet në këtë fazë të, të davetit? Që duni me qenë syçel. Duni me qenë syçel. Edhe Allahu xhalla wala e ka rujt pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i ka rujt shokët e tij. Nuk transmetohet në histori se asnjëri prej sahabeve që ka dal ka bo probleme në këtë fazë. Me dalë me thonë, a është hak? Omeri po, kur e ka pranu Omeri ka dasht, i ka thonë pejgamberit, a jena në hak? Po, a jan batil? Po, po pse mos me dalë haptazi? Pejgamberi ka thonë, kadalë. Kadalë, se nuk jam urdhnu, ala. Dhe mund, qysh jam e t'urdhnume? Ta Allahu xhalla wala, jo me unë çka po due. Andaj njeriu nuk banë m'u ngut në hapat e thirrjes rrugë të Allahut xhalla wala. Ma njerë, Muhammed Kutbi, Allahu e mëshiroftë, ka disa libra të shkruara, etapat e kthimit të Islamit qysh ka qenë. Prej etapave që i ka përmend, ka qenë thot patjetër është m'u studiue gjenerata e parë e Mekës, muslimanët e parë, se ata e kanë kthie udhëheqjen e muslimanëve. Ata e kanë mbajt udhëheqjen e muslimanëve, pra me studiu Omerin, Othmanin, Ome, Ebu Bekrin, Alijun e kështu me radhë. Suhejbin e kështu me radhë. Pse? Sepse këta kanë qenë të cilët e kanë pranu Islamin në fillim tek pejgamberi alayhis salam dhe është një lloj strategjie e cila e kthen ummetin në vendin e vet ku e ka lusim Allahu xhallahu ala që Allahu tebareke ve teala ngjarjet e cilat ndodhin sot në bashkohorën të cilën neve jetojmë lusim Allahu tebareke ve teala që Allahu xhallahu ala ta baje fillim të kthimit të krenarisë së muslimanëve që e kanë pas krenarien musliman në kohën E parë, andaj Allahu tebareke ve teala, ja u ka përmend muslimanve këto strategji që të jenë ma syçel në davetin e tyre. Prej, strategjive ka qenë ku me u mbledh muslimanat. Kanë diskutu, pejgamberi a.s. me shokët e tij, ku me u mbledh. e kanë pranua Islamin. Bilali, Aliu, po pse pse te Arqam ibn al-Arqam? Dijetarët kanë thonë, Arqam ibn al-Arqam ka qenë prej fisit Beni Makhzum, Ebu Xhehlit. Ebu Xhehli e ka pas flamurin e armiqësisë ndaj fisit Benu Hashim, dhe pejgamberit a.s. dhe fisit të tina. Domethonë, ka qenë njeri i fisit të armikut ma t'ashpër. Andaj më sam e ka zgjedh prej atij. Që atyre mos ju shkojë menja se njani prej neve ka ka tu bo strehimi armikut apo ku të jesh mrena armikut. E ka zgjedh Arqam ibn al-Arqam. Kjo është e para. Ka qenë prej farefisit të armikut ma të ashpër. E dyta ka qenë 16 vjeçar. Dhe nuk ju ka shku njerëzve menja që ketë Muhammed alejhi selam, pejgamberi i Allahut, me shokët e tij, po mbledhet te një, një njeri i cili është fmi, 16 vjeçar, s'ju ka shku menja. Dhe kshyre pejgamberi alejhi selam, i ka kshyrë krejt kto sende. I ka, e ka studiue mënyrën absolute, qysh kanë mundësi mos me na gjetë ata. E jo sikur sot, dalin dhe i shpalosin muslimant, të fshehtat e tyre, sekretet e tyre në Facebook në emër të thumjes së hakit dhe ta tham hakin dhe nuk duhet me mshil hakin dhe kështu me radhë. Kjo është batil. Kjo është prej mosdijes dhe mosstudimit të historisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe kjo është prej euforisë. Ta tham unë, po një e thanë më kushton. Një e thanë më kushton. Ebu Hurajra radhi Allahu anhu, Bukhariu ka transmetu se Ebu Hurajra ka thanë, unë i di emrat e murtedave me emër dhe mbiemër, po nuk i tham ato. Pse? Ka thonë se më shkon kryja. Domethonë, ndjeshmëria e njerëzve me pranue se filoni â murted â shumë e randë, s'e pranojnë ato. Edhe nuk i tham. E tash me pas kon Ebu Hurejra n'kohën tonë, s'pe thua, nuk pi kallxon kush janë murtedat. Domethonë ti ka në i frikacak. Po jo, se e ka ditë se njerëz nuk e pranojnë. Ti e thue, po nuk, nuk, nuk kthen me rezultat kurgjo hiç. Nuk, nuk del me rezultat kurgjo hiç. Arkam ibnul Arkam. E ka zgjedh pejgamberi alejhi salatu ve selam, sepse ka qenë strategji. Edhe e treta që e kanë përmend dijetarët, se ai nuk ka kallxu që â musliman. Edhe nuk i ka shku menja se ai s'â musliman pi mbledhka njerëz te shtëpia e tina. Edhe kur kanë hulumtu kanë shku te Ebu Bekri, kanë shku te Aliu, te shpi, mos janë aty, s'i kanë gjetë kurkun. Arkam ibn al Arkam. Andaj pejgamberi alejhi selam nëse e shikoni ka punue me dy sende, me shpallje dhe me sebepe të cilat janë të njohura të luftës. Domethonë ka mbath mburojën n'luftë. Alayhi salatu wassalam. Andaj dijetarët e kanë përmend se vendi ku janë mbledh muslimanët dhe kanë diskutue çështjet e tyre dhe kanë mësue dhe ka qenë universiteti i parë i muslimanëve ka qenë shtëpia e Erkam ibnul Erkam radhi Allahu anhu ve ardahu prej asaj që e kanë përmend dijetarët prej veçorive të xhematit të parë të muslimanëve edhe me këtë e përfundojmë ngase kanë përmend shumë prej cilësive janë shumë të nevojshme m'i mësue me çfarë cilësohen gjenerata e parë. Prej asaj që e kanë përmend dijetarët është se gjenerata e parë Ebu Bekri, Suhejbi, Aliju, Erkami, krejt dijetarët, krejt sahabët që e kanë pranu islamin në këtë fazë, nuk kanë mësu prej kurgjo hiçit përveç prej Kur'anit. Në çka ka mësu te kjo shtëpia Arkam ibn Arkamit, veç Kur'an. Kur'an i Allahut edhe vetëm Kur'an. Dhe kjo i ka formu me personalitete ma të larta. Kjo i ka gdhend këto sahabe që s'ka mundësi m'i gdhend dikush tjetër si ata. A ne nëse na dojna mu gdhend, duhet me ju kthy Kur'anit në mënyrë absolute. Shumë shpesh m'bahen pytje, cilën libër me lexu. Cilat libra me i lexu? Librin e Allahut xhalla wala. Librin e Allahut xhalla wala prej fillim deri në fund. Po kur ta kry çka me ba, me u kthy prap prej prej fillim deri në fund. A ka argument se ma, ma shumë se fjala e Allahut xhalla wala? Dijetarët kur argumentojnë krejt argumentimet, nëse i mbledh prap kthehen te ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Madje njeriu mundet me shkrujt vëllime. Bidatxhijtë shkruajnë vëllime, vëllime, edhe dijetarët e Ehli Sunnetit nuk i zgjasin shumë polemikë. Vetëm Allahu xhalla wala ka thënë kështu dhe ja rrëzon krejt ato që ka shkrujt ai me me vëllime. Andaj kjo gjeneratë prej cilësive që i ka pas të veçanta dhe atributeve shumë të të karakteristika të të veçanta ka qenë studimi i Kur'anit të Allahut xhalla wala dhe janë marrë me Kur'an. Dhe pejgamberi a.s., kush ka mësu diçka një sure, i ka thonë mësoja vllavit tand. E kështu me radhë. Andaj neve, duhet me i studiu këto sende dhe duhet me lexu historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, jo histori si roman. Sa interesant paska ndodh. Sa e çuditshme kjo ngjarje. Jo, me nxjerr mësime. Sikur për shembull dijetarëve ju ka interesu, pse shtëpia e Darul Arqam? Pse? Ju ka interesu pse? Se jo rastësisht ka ndodhur ajo. Andaj Allahu xhalla wala e ka mësuar pejgamberin alayhi salatu wassalam që m'i marr shkaqet hyjnore dhe shkaqet të dunjojës. Me të dyjat ka punu pejgamberi Alehi Salatu Wa Selam Dhe kjo ka qenë prej asaj të cilën e kanë përmend dijetarët se kështu ka fillu daveti i pejgamberit Alehi Salatu Wa Selam Duke i mbledh shokët e tina Duke u fol për Allahun xhalla wala Për sifatet e tina Për emrat e Allahut xhalla wala Dhe pejgamberi Alehi Salatu Wa Selam Ju ka fol se Ky davet S'ka me vazhdu kështu Ajo çka duhet me qenë Në vetëdijen e juve Ju ka thonë që ky davet nuk ka me përfundu kështu fshehtas, jo, një ditë prej ditëve ka me dalë haptas, dhe i ka përgadit se kur dale haptas, çka ka me ndodh. Gjithçka i ka përgadit pejgamberi a.s. dhe njeriu duhet mu përgadit. Andaj Ibn Kajim el-Xheuzije, e ka përmen në librën e tina, se ai njeri i cili nuk është i gatshëm me vdek, nuk është i gatshëm me rujt fejnë e tina. Pse? Sepse feja e pejgamberit a.s. kërkon gadishmëri absolute. Apo prifti me të cilin u taku pejgamberi sallam, djali i mixhës Hadixhes, çka i tha? Nuk ka ardhur njeri me të cilën ke ardhur ti, vetëm se udi, është armiqsue. Është armiqsue. Ka thënë pejgamberi sallam, "Efe mukhrijie, a kanë me m'nxjerr mua populli jem?" Po, kanë me nxjerr. Andaj njeriu duhet mu përgatit për çdo sen. Pse? Për hir të Allahut te bareke ve teala dhe me stolis vetveten e tij mbrendsi dhe në të jashtmen e tina me ata çka Allahu xhallahu ala është i kënaqt dhe me kuptue se feja e Allahut xhallahu ala kërkon guxim, trimëri, dituri, gatishmëri e kështu me radhë për me realizue ata çka Allahu xhallahu ala na ka kriju vetëm për ata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët pos të më adhurojnë. duke i shfletue referencat e xhematit të parë të pejgamberit alayhi salatu wassalam e gjithë tema dhe boshti i temës çka u sjell ky ky xhemat i parë i pejgamberit alayhi salam është se ata janë zhvesh prej çdo epshi çka mundet me ekzistue dhe janë zhvesh prej çdo të kanunës dhe ju kanë përvesh dhe janë zhvesh për mësimin e Kur'anit t'Allahut xhallahu ala Sot, ajo ma, me të madhe çka nuk studiohet është libri i Allahut xhallahu ala. Rrjetet sociale na kanë drogue dhe na kanë bo të, të dehur me sende të kota, me pallavra të kota, me muhabete të kota, me komente gjanë e gatë të kota, dhe nuk e studiojna librin e Allahut xhallahu ala. Dhe nuk i morrna mësimet prej librit të Allahut xhallahu ala, ndërsa çdokush prej neve e ka librin e Allahut xhallahu ala në shtëpin e tina. Dritën e Allahut xhallahu ala e lajna anësh dhe mirrna me fjalë të njerëzve se sa bukur e paska qënis e sa bukur e paska shkrujt këtë tekst e kështu me radhë. Kjo përfshin këtu të gjithë. Hoxhallarë, pa hoxhallarë, analista e kështu me radhë. T'i kthehemi librit të Allahut xhallahu ala dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse dojna me nimue umetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi